Allahu tebaraka we taala söýen bendeleri. Allahu tebaraka we taala rahmetiniň mowladynda Peygamber aleyhissalatu vesselam aýtýar. Her bir adam din ylmyny öwreneýin diýip gadam artsa, şu ýolda ýörýse, Allahu tebaraka we taala şondan üçin behişde garşy bir ýol açar. Her bir adam aýak ýol aýaklaryny Din ýolunda ylmy öwrenmeden çürim tozana goýsa, tozan tutdursa aýaklaryna, ýagny ýörite diýdigi, O aýaklary Allahu tebaraka we taala behişde jähenneme haram eder diýip aýtdy Pygamber aleyhissalatu wessalam. O bir gadam artmar megerinki oňa bir günähi pozulyp, bir sogap ýazylar diýip Pygamber aleyhissalatu wessalam şeýle buşluýa ummatyna kinäme şu din ýolunda din ylmyny öwrenmän duruň. Din ylmyny öwrenmek hetmen howzede bolmallä, hetmen bir gidip bir ýerde musafiret edip öwrenmellä. Din ýoly diýeni hetmen mesjitlerde-de bolup bilýä, şinýanok dereselerde-de bolup bilýä, mekdeple berende bolup bilýä. Ýöne fakat şu ýolda bolup durmaly. Allahyň merkezleri bilen, Allahyň şobeleri bilen Muhsinun diýip geçdik. Muhsin diýen gowy adamla diýdik, ýagşy adamla diýdik, ýöne Ihsan diýen näme? Aý hakykatam biz şu gezip görşümiz ýöne fakat bäş wagt namaz okysak Ihsan bolup bilýemi? Ýa fakat meselen araz aýda arazamyzy tutsak şu Ihsan boldy tamammy? Şu suräň içinde kän zatlara eşaret etýär, kän zatlary bize bildirjek bolýar. Äwelkisi Ihsan, Ihsan Allah Tagala ynsanlary iki bölýär. Ihsanyň bir serçeşmesini aýdyp berjek. Iki bölýär. Bir guruhy we muride dünýä diýe olara. Dünýäni isleýän adamlar. Dünýäni isleýeli. Hop, dünýäni isleýänlerine Allah Tagala halan adamyna halan mukdaryny bererin diýe dünýäde. Ahyratda-da dogruja jähenneme baryp girer diýe ol adam diýe. Muny açyklarys inşallah. Hop, bir gurupda muridi ahyret diýýär, ahyreti isleýän adamlar diýýär. Bir adam ahyreti irade etse, ahyreti islese, yzyndan da saýyny etse, şu ýolda talaşyny etse, onda ol adama biz hoşbagt ederik, behişde salarys diýip aýtdy Allah Taala. Iki gurup etdi adamlar, şundan da haryç däl diýýär. Hop, dünýä diýeni, aýa men dünýäni isleýän diýmek, bir öýüm bolsun diýsem, dünýäni isledigim bolýarmy? Ýagny men neştady jähennemi bolmalym, bir öýüm bolsun diýsem. Ýa maşynym bolsun diýsem men jähennemi bolmalymy? Ştada bir olakan mesele orta gelýär. O olakan mesele näme? Bir insanyň wujudynda Allah Taala asman we ýer meni sygdyryp bilmedi. Musulman bendämiň ýüregi meni sygdyrdy. Ynsanyň wujudynda bir ýürek diýen bir zat goýupdyr Allah Tagala. Şo ýürek taýyn etýär. Ha şo ýürek taýyn etýär, sen jähennemimi, behişdimi? Dünýäni isläňde, ýa-da jähennemi bilen tarygaty bilen isleýäňmi, ýa behişdi bilen tarygaty isleýäňmi? Hop. Ýürek dünýäni islemekliginden muşkel ýok. Men maşynym bolsun, öýüm bolsun, men gowy hanabadam bolsun, Batterino geçenjede size aýtdykda, Batterino ensallaşyla. Ýaşaýak fakat iýmeden çürim. Başga hiç hedefi ýok, başga hiç bir gaýaty ýok, muň ýetmeli ýeri ýok. Fakat şu hätde galypdyr. Fakat iýsek boldy tamam. Hem men iýsem, içsem, ýatyp dursam boldy, maňa başga zat gerekkä. Bir guruhy bar. Iýip içjek diýe ýaşamadan çürim diýe. Bir mutawassyt, ýöne bir-de ýokary däl häzir. Bir guruba mu'minler iýek, ýaşaýak fakat Hudaýa ibadat etmeden çürim diýýär. Bir behtarin insanlar boldy. Ýogsam hemmesinde-de şu iýmek tapylyp dur. Hemmesinde ýaşamak tapylyp dur, hemmesinde öý zat tapylyp dur. Şaýat bir mu'min adam iýke. Ahyraty irade etýär. Beýlekilerden gowrak zatda minsin, beýlekilerden gowrak zat jaýlarda-da ýaşasyn. Ýöne ştada bir gürrüň bar. Nefs, ynsanyň wujudyndaky nefsi. Nefs seň eşegiňmi, ýa sen şo nefsiň eşegimi? Ştady möhüm. Bir adam eger ahyreti erat etse, Hudaýy erat etse, nefsini eşek etdi, üstüne münýär, şoň bilen maksadyna ýetýär. Yani nefs diýen zat gerek ki adama. Ýöne üstüňe musallat bolmaly. Ýaňky Allatagalaň aýtýan otam dünýäni irad eden adamy men jähenneme salaryn diýeni şi. Bir hadis-i gusside gelýär. Allahu tebaraka we taala dünýä buyurýar, eý dünýä, eger men bendelem sen yzyňa düşse, Pikri-zikri sen bolsaň, onda olary hytmata tutaryn, özüňe hadym ederin, eşek ederin, ahyrda hisap bermerin olara diýýär. Ýok, eger dünýä, eger bendäm gelip seni istifade etse, maňa ýetmeden çürim, onda sen şoňa behterîn hytmaty et diýýär. Ozam aýdylýar, dünýäni yzyndan kowalasaň, dünýä gaçyr, ýetdirmeýär. Dünýäň öňünden gaçsaň, dünýä seni kowalaýar. Bir adam gowy gezeýin diýse, şoňa larja telekeçilikler dünýäň tarapyndan gelip durýar. Bir adam teleke gereýin, gezeýin diýse näme? Hemişe ýüregi sykylyp betbagtlyda ýaşaýar. Görýäňizmi, insan bir adamlara tamam haris, tamakar. Şu adamlaryň hiç wagtda bir aramyşleri ýok. Hiç wagt aramyş ýok. Dünýä nebs diýeni şeýle, özi dünýä nebse bir aramyşa ýetmek, bir saadata ýetmegiň özi bir gaýrymümkin zat. Näme diýip, meselem, men şu gün bir guşy ýalýan, meni bir saadata ýeten ýaly bolýan. Ýöne görýän mundan gowrak guşy çykypdyr, men diýen ony alsam indi hoşbahta ýetjek diýen. Gitýän oň yzyndan ony aljak bolýan. Ony alýan şaýat birazajyk ehsas hoşbahta ýetsem bir köýnelinçä. Ýene başga ondan ýokarrak guşyny görýän oň yzyndan gitýän. Hä Umar ibn Abdulazizden soraýala sen näjreş derejä ýetdiň? Umar ibn Abdulaziz beter adyl patyşalaň biri. Öwre Adyl patyşa Hezreti Ömeriň-de agtyk çowluklaryndan bolýar. Ömer ibn Abdulaziz aýtýar, Men beter bir nefsim heý wele her zady hewaz eder durardy diýe. Hop, iýişme hewaz etdi diýe, behterin iýişmeleri ýetdim. Ustandar bolasy geldi, zähmet çekdim, Medinäň ustandary boldum. Hop, ondan ýokary näme indi? Hakim bolmaly. Ustandarlykdan hakymlyk. Hop, hakim bolasym geldi diýýär. Zähmet çekdim diýýär, patyşa-da boldum diýýär. Hop, patyşa bol, indi dünýäde iň ulukan hökümetiň patyşasy boldy. Umar ibn Abdulaziz. Hop, indi mundan ýokarda näme bar? Dünýäde sen iň ulukan hökümetiň patyşasy bolmadan ýokarda näme bar? Fikir etdim, hiç zat tapmadym diýýär. Hop, fikir etdim, görsem diýýär, ahyret Çünki Peygamber salam aýdypdyr, behişde birje gamçyň durjak ýeri dünýä bilen dünýäň içindäki zatdan gowy diýipdir diýýär. Ahyret bes dünýäden gowy, mundan gowy ahyreta garşy ýüzlendim diýýär. Ahyreti isledim diýýär, şu tagta ýetdim diýýär. Adyl Terim patyşalaryň biri bolup geçýär. Insanyň nefsi isleýär. Nebs isleýe hemmämizede bar zat. Hemmämiziňde nebsimiz isleýe. Şu motor alsaň ertir maşyn alasyň gelýär. Maşyn alsaň ondan ýokarrak zat alasyň gelýär. Ýa 100 müň tümän eliňe düşse 200 müň tümän edesiň gelýär. Bir wagtda bir karmentleň biri barmyşdyk. Beter dorostkar hemişe arameşde hiç bir zendegisinde gaýgysy ýok, muşkeli ýok. Ozan muny müdir reisler heýran galýar, şu kärmendim näjüre meň beter bir keýp edip gezip ber, men özüm heýran galýan şuňa diýýär. Onuň ýanyndakileriň biri aýtýar, onda sen diýýär muny guruhy näbedunuha sal diýýär. O guruhy näbedunuh näme? Sen işiň bolmasyn özüm aýdaýyn nämedigini. 99 däne gyzylyň sekkesini eltipde şoň öýünde goýýar ýaňky adam. Togsan dokuz däne sekge. Ýaňky togsan dokuz däne sekge indi etjek işini etýär. ha. Barýa öýüne görýä togsan dokuz däne sekge bar. Muň ýüzlenjisi nirdeka? Bir däne kem ha muň. Ýüz däne goýalla bolmaly, o bir däne gaçam bolmaly. Bir ýer hemme ýerde öküşdirýär. Indi gaýga düşjegi näzire bolarka ýüzleýin jimden tapamak. Hop, indi ertiden beýläk zähmet çek ki, ýüzleýin jimni alaýyn diýip. Bir başlady ha, jarak gowurdy indi. Jarak gowurdymy, ertesi ýüzleýin jin aldym, indi iki ýüzleýin jaý ýetjek bolup talaş etýär. Ondan ýene talaş etdi, üç ýüzleýin jaý ýetjek bolup. Ha, ynsanyň nebsi isleýär. Indi sen ştady taýyn etýäň. Nebsiň öwüne, Şu zady meň Hudaýym islemeýär, Hudaýym razy bolmaýar diýip öwüne geçip bilýäňmi? Ýa ýok, nebsiň yzyna düşüp, nirä gitse gitýäňmi? Nebs diýeni bir kör zat. Kör zat. Ulamalar Orafala mysal guralarynda nebsi eşek diýip mysal gurýarlar. Akly düýe diýip mysal gurýarlar. Agyl düýe ýanak, nebs eşek ýanak diýýär. Näjire? Eşek diýen zat ýörüp gidende sagat aýak aşagyny gözläp gitýär. Hiç öwrüni hedefini zadyny gözlemeýär. Aýak aşagyny gözläp gitýär. Mydamda büdürip be olsam. Üstündäkini ýykyp be. Düýe diýen zat şundan ugranda hedefini barjak ýerini gözläp gitýär. Şu külli nakşany zehinde saklaýar. Şon bilen etegini gözlemä ähtiýajy ýok. Dogruja-da baryp ýetýär hedefine. Bir wagtda Temurleng ýanyndaky wezirlerine aýtýar, her kim diýe şu sütüne diýe dogruja baryp bilse diýe, ýörüp dogruja baryp bilse, men diýe şoňa diýe öz ýerimi janyşyn etjek. O wezirler gelýär, her gaýsy gözleýär, şu aýak jaýyny, aýagynyň etegini gözläp ýörüp gitýär, bir gorda o başdan çykypdyr. O bir gelýär, o başdan çykypdyr. Hiç gaýsy dogry baryp bilmeýär. Temurleng ady üstünde aýagy paýtyk Özi ýörüp gitýär dogry jogap ýetýär şoňa sütuna. O heýran galýar näjüre boldy. Men siz hemmäňiz aýak aşagyňyzy gözläp gitdiňiz. O ýoluňyz gyşardy gitdi. Men hedefimi gözledim, dogruja-da baryp ýetdim gyşarmadym. Ynsan zindigisinde ýaşaýşynda fakat şu gününi gözleýärmi ýa şu gün Musulman adamyň etegady şi, bilje şini, bir kyýamat güni ba, bir hesap-kitap güni ba, şo günde men baryp Hudaýyň huzurynda durjak. Şo Hudaýyň huzurynda duramda şo Hudaý maňa aýtjak, Eý bendäm! Ýadyňa düşýärmi? Falan gün, falan sagatda gitdiň bir öýe girdiň, gapylary ýapdyň, meň bendelemiň gözünden gizgendiň, meni razy etmeýän iş bilen şo ýerde durduň, şo tada meni razy etmeýän işi etdiň. Näme diýip, şo gözleýänleň içinde meni iň hagyry goýduň? Ýagny bendämiň gözünden gizgendiň, meň gözümden gizgenip bilmeýäňki? Näme diýip sen şu işi etdiň? Aýa ýadyňa düşmeýetdimi bir gün meň şu huzuryma geljegiň? Hiç arada wasta ýok, mutarjym ýok, dogruja özüňe hytap et diýýär. Eý bendäm, näme diýip sen şu işi etdiň? Bilmeýädiň meň gözleýenimi, meň görýenimi. Sen her fikri-ike zehniňden geçsin, her göz bilen gözlemekli-ike sende bolsun, her saniýe-ike senden geçsin, şularyň hemmesini men görýän, hemmesi ýazylýar, säbit bolýar, sen şulary bilmeýädiňmi? Näzire sen şo işi etdiň? Şo ýüzde men jogap bermeli. Näme jogap berip bilerin? Bir musulman adam şu zatlara fikir etýär. Eý bendäm diýe Allah Taala o tapbaraňda saňa nygmatlarymy dökdüm diýe. Dünýäde nygmat goýmadym berdim. Nygmatlary berdim. Seni la ilaha illallah bilen syradym. Eneň şom bilen seni goýdurdy, şom bilen seni emdirdi, şom bilen ulaldyň, kuwwat tapdyň, gudrat tapdyň, saňa behtarin jismi, behtarin bedeni berdim, behtarin akly berdim, hakyny ýerine ýetirdiňmi? Ýa-da şo meň beren zadym bilen meň aleýhime işlediňmi? Şo tada musulman adam etigady waki şo ýerde Hudaýa jogapky bolmaly. Şu eden işinden çürim, şu nygmatlar ýeke berlipdir, şulardan çürim bergili sen. Jogap bermeli. Şulara pikir edeňde, ýaňky agybaty gözledigiň şi. Eýneteýin görülen günki ýanak sen agybatyňy gözleýäň, eger şeýtdirip gözleseň dogry hedefe ýetip bilýäň. Ýok, pagat şu günüm hoş geçse bolýa, şu gün men hoş bolsam bolýa diýip, pagat aýagaşagy gözläp gitseň, onda sen hiç wagtda hedefe dogry ýetip bilmeýäň. Ynsana Allatagala akyl goýupdyr, akyly-da depede goýupdyr, näme diýip, şo ýoly görsün, agybaty görsün diýip. Düýeýanak depede goýupdyr. Ynsan her haçan şu nebsiniň yzyna düşse, bir olakan bir mesel bar. Bir aýdylýan kep bar. Imanym hemişe de aýtýak, imanym ýüregiňde bolsun, jübiňde bolmasyn. Dünýäň, malyň jübiňde bolsun, ýüregiňde bolmasyn. Ynsan her haçan dünýä ýüregine girse, iman ýüreginden çykýar. Girýär jübüsine. Imany rahatjak mutumeni üçin satýar goýberýär. Her haçan iman ýüregine girse, dünýä jübüsinde bolýar, jübüde bolandan soňam kän o söýülmeýär. Kän bir ondan çürim alada edilmeýär, tegsirelmeýär ondan çürim. Bermeli ýerine berýär, goýmaly ýerine goýýar. Ha ihsan diýeni insanyň ýüreginde bolýar. Ihsan, bir ynsan ýüreginde näjre pikir etýär. Men bäş wagt namaz okysam, behderin suratda namazym okysam. Hiç kemi kasty ýok. Farzy, wajibi, sünneti, mustahaby, adaby hemme zadyny bitirip, täret zadyny tekmil gylyp, şu namazy okysam, ýöne ýüregim şo tada bolmasa. Ýüregim şo tada bolmasa, bir namaz dogry kabul bolar ha. Sogaby da berler, wezipäň de biter. Ýöne kamyl namaz de. Näme diýip huduk şu wajyp. Sen huduk şuňy terk etdiň o tada. Huduk şu diýen näme? Meni Hudaýym görüp durandyr. Men kimiň huzurynda durun? Kimiň huzurynda durun? Bir Bärkije bir kandit gelende, bärkije bir namaýanda gelende, hiç bir elinden hiç zat gelmeýän namaýandala gelende, bir azajyk bir şahsyýeti dünýäwisi bar adamla gelende öňünde näzire durýak. Elimizi ellerimizi bir-biriň üstünde goýup, haý ehtiram bilen öňünde eňilip durulýar. O, Şulaň hemme dünýäň halygy, men şoň huzurynda durun, şoň huzurynda näzire durýan men. Şoň huzurynda duramda, aýa fikrim şoň huzurynda dur diýip, şoň huzurynda durun diýip, şoň üstündemi, ýa men Öýüňe bir adam bilen gürrüň edipdi, aňyrbaşym bakyp duran ýanakmy? Oňa salam beripdiň, eliňi uzadypdyň, ýöne ýüzüň başga biri bilen gürrüň edipdiň, ýüzüň aýlap. Namaz okaýaňda Hudaý bilen bolmasaň şun ýanak. Rabi Adawi aýtýar, Biziň etýän istigfarlarymyzda istigfara ähtiýajy bar diýýär. Etýän tobamyz toba ähtiýajy bar diýýär. Tobadan toba edilermi? Tobamyz toba ehtiýajy bar diýenişi. Men toba edipdigin, ýüregim Hudaý bilen däl. Eba Hudaýa meni bagyşla diýipdigin, ýöne o başym bakypdygyn. O dostum bilen gürrüň edipdigin. Fikrim şoň yzynda. Bi toba toba bolmaýa. Men bi tobam toba ehtiýajy bar, gaýdam Hudaýy biýedebi ýere götürin men diýe. Ha insan ýürek taýyn etýä. Seň ýüregiň näjire? Ybadat diýeni Ybadat diýeni bäş wagt namaz okyp araz tutmaklyk fakat şonda hulasa bolmaýar. Ybadat diýeni insan ýaşaýşynda öýüniň içinde öýüniň içinde daşaryk çykanda bazarda işleýän ýerinde ha jamaň içinde hamsaýasy bilen döwürek garyndaşlary bilen her gaýsy bilen bir ybadat bar. Ybadat diýen Hudaýa bendelik dämi? Bendelik diýen bir namazmy? Ýa bir arazam bendelik diýeni? Ştada bir olkan muşkel wada şu wagt jowallaňda zehinne aksaran ba şu muşkel. Aý men diýe namaz okuyjakka diýe ýüregim arassa bolsa bolýa da. O falany näm peýda etdi, falany sefäp belle du namazda diýe. Ýöne milletden kulabardaryýetip be, on gulagyny kesip be, o hyýanat edip be, şeýdip be. E mundanda gün bolupdyr, mundanda namaz bolupdyrmy diýip. Ikisiniňki-de yştyba. Ol adam namaz okuýan e, inne salata tenha anil fahşai wal munkar. Namaz diýene seni teleke işlerden saklaýar. O näzire namaz kylsaň telekeçden saklap bilmän nu namazyň namaz saklap bilmeýär diýip bilmeýär çünki Kuran aýdyp otyr namaz saklap bilýär diýär. Tasada bu muşkel bolmaly men namazym namaz bolmaly. Ha namazym namaz bolmaly. Biziň namazlarymyz näzire? Namazlarymyzda. Hazret Ömeriň ýanyna bir wagt biri barýar. Birini soraýar Hazreti Omar ondan näzir adam diýär. Onda her göre ýagşy gowy adamdyr diýär. Her göre gowy adamdyr diýip öwýär. Hol Hazreti Omar aýtýar, "Bi indi bu adamy şahat tutjaklar, hulasa şon ýalak bir işden çürim soraýar." Onda sen niýe şu adam bilen musafirete gitdiňmi diýär. Onda ol adam aýtdy, ýok, men musafir etdim. Musafir etseň adam tanıtýar. Bir sefere çyksaň, ýanyndaky ýoldaşyň tanyp bolýar seferde, daş ýola gideňde. Hop, musafir et adam tanıtýar, ýok, musafir ete gidemek on bilen. Ha onda sen muamele etdiň şon bilen. Ay hoşasa adam, gowy adam diýip aýdaly, ýok, muamele edip göremek. Ha onda sen Hemsaýa bolup oturdyň, ay hemsaýalykda da belletýändir adam bilen häzir edýän, hemsaýa da Eýýäm özüni belli etýär-de, gowy adam bolup gezjek bolýaň-a adam, kän wagtda bir täze bir muhite baraňda, özüňi bir gowy adam kökezjek bolýaň. Ýöne bir nahaýat sen heý bir daýaw bolsaň, kyrk güne gitýär. Kyrk günden soňram adam nämedigini belli etýär özi. Sen hemsaýa bolup ýaşam, ýok, men hemsaýada bolup ýaşamak diýýär. Onda Hazreti Umar aýtdy, sen şo mesjide gelip, Namaz okyp, yranyp, Kuran okýanyny gördüňmi? Ony hawa diýen, men şony gördüm diýen, ora gowy adam şo diýen. Ol adam bäş wagt namaz okýar, yranyp Kuran okýar, ýöne daşarda näzire gezýär. Bize şo taýy gerek. Daşarda näzire gezýär. Ibadat diýeni ihsan. Peygamber salam aýtýar, ihsan diýeni Hudaýy ibadet etmek, bendelik etmek, engar sen Hudaýy görýän ýanak bolup. Sen Hudaýy görmeseň-de Hudaý seni görýär, şu etigat bilen Hudaýy ibadet eden wagtyň sen şonda ihsan merhala ýetdigiň. Şonda sen muhsinlerden boldugyň. Şonuň üçin bir adam dewerek bir parka bir zada gidende, düz ýere gidende, derýaň Iskelesine gidende, Bir döwüreni gözlemeýär, adam bolmasa men aşgaly oklaýyn diýip. Hiç döwüreni gözlemeýär, şony bilýär. Ha bi annallaha yara, Hudaý görýär. Ha men nädip şu aşgaly şu beline görmese görmesin, Hudaýym görýär ki. Men her bir işi ki edeýin, her hereketi ki edeýin, her gadamy ki ardaýyn, her saniýeyi ki menden geçýär. Her fikri ýeke meň kellämden, zehnimden geçýä. Hemmesini Hudaý bilýä dämi? Hudaý bilýän bolsa, men şu Hudaýy ýadyma salyp durup, Hudaý bilýändir meň şu etjek işimi, etýän işimi diýip, şo ýüzden men bir çekinerin. Şuňa ihsan diýilýär. Hanabadaňda dogry hiç kimiň habary ýok, daşarda zenanaň ýençseň-de hiç kim bilmeýär. Ha zenanaň ursaň, söýseň-de hiç kim bilmeýär, döwerek adam görmeýär. Ha gyssaýaň, gyssaşdyrýaň, doganlaryňa-da aýtma diýýäň. Ony başarýaň, ýöne aýa Hudaýy görmeýäň şuny. Hudaýy bilmeýämi? Be hanabadaňy getirip haram berjek bolaňda, dogry hanabadaňy bilmeýä habar ýok. Ýöne aýa Hudaýy bilmeýäm şuny. Biziň ulakan muşkelimiz şu wagt jamiýede ulakan muşkelimiz şu ýanky Hudaýy fikir etmeýek. Hudaýy dernezär tutmaýak hiç wagt etdiň işlemizde. Hem men birine ýagşylyk etýän, Fakat adamla bilsin diýip. Wa bir wagtda aramyz degýä. Men yzymdan ýamalýa, hulasa işim ýok. Men näme diýen, eý onda düýnjik özüm adam etmedimmi? Düýnjik özüm falan zat bermedimmi şoňa? Sen ne haçandan bäri adam bolup böň? Hä, şuny diýip, kulli eden işimiz tamam etjek. Allah Taala näme diýä? Beren sadakaňyzy minnet bilen batyl etmäň. Kur'an aýtýar, beren sadakaňyzy La tubtilu sadaqatikum sadaqatikum bil manni wal aza. Sadakalaryňyzy minnet bilen, ezýet bilen batyl etmäň. Eýle bir kafirin kyýanaky fakat millet görsün diýip berýär, on ýanak etmäň sadakalaryňyzy diýýär. Näme diýip çon Peygamber Aleyhisselam aýtdy, musulman adam sadaka berende sagalynyň berenini çefel bilmeýär. Şun ýanak mahfi etdi, hiç wagt hiç kim ýany agzamaýar. Şoň etikady bar. Bir wagtda bir şäherde, bir obada bir mesjit gerek bolupdyr. Bir tajyr adam şu obadan bir wekili tutýar. Şuny aýtdymmy geçen jelesi aýdamakmy? Bir wekil tutýar şu obadan, şu wekile puly berýär, sen git-de şu obada mesjidi bejer diýär. Rabet arada. Tajir görülmeýär hiç wagtda. Millet görýär. Ýaňky wekil girip çykyp dur, kärgerleri getirip dur, hesap kitaplaryny edip kepleýär, hulasa Hä, şu mesjidi şu bejerip bermk ha diýýärler. Hemme adamlaryň arasynda şaýaw bolýar, ho şu bejerip ber mesjidi şu wekil. Ozam obaň o lokallary heýetumanalar zatda ola bilýär ki täjir harz edip berenini. Barýarlar täjiriň ýanyna aýtýarlar. Sen hakyňda binsafy bolupdy. Näme puly sen bermeli, ady başga kişi gazanmaly. Ol adam gazanyp berseň arkaňdan ady. Şonda biz adamlar öýşürjek, owaň adamlaryny elam etjek kişi falan tajir bejerip dur haşyn diýip aýtjak diýä. Ona tajir ýok. Hiç wagtda bir iş etmäň. Näme diýip? Şol men şu mesjidi bejerip örenim. Ha kimden çürim bejerip ben? Maňa şo bilse bolar. Başga kim bilen gerekkä? Ha, ýani ýürek. Ýogsam her kim isleýär ki, adamla tanysylla, şoň gowy adam diýsinler. Her kim gowy adam diýdiler isleýär özüne. Batterin adamda bolsa, özüne gowy adam diýdiler isleýär. Jamiýede gowulyk gowy zatda, hemme bilýär ki, ýöne gowulykdan çürim talaş etjekmi, etmeýärmi? Ştaý möhüm. Hemmämiz özümize gowy adam diýdiresimiz gelýär. Ýöne gowy boljak bolup aýaşyň yzynda gezýekmi, gezmeýekmi? Ştaý muhim. Ihsan adamyň ýüreginde bolýar. Ýüregiň her açan Hudaý bilen bolup gezse sen muhsin adam. Her açan Hudaý ýadyňa düşüp dursa, her iş etjek bolaňda, her gadam artjak bolaňda, ýüregiňde bir işi bir niýet bilen etýäň. Ýöne Allatagala bendä görä däl, seň eden işiň sogabyny berýär. Seň niýetiň o bolmasa-da, sogabyny berýär. Bir fark bar. Ha insan ýürek. Peygamber salam aýtdy. Innemel a'malu bin niýat. Ameller niýetle bilendir. Ameller niýetle bilendir. Hezret ha. Hezret. Hey görür orkan zata. Sen şundan ýurduňy hep berkitmeli, gurbata gitmeli. Şu hejratda her kim dünýä üçin hejrat etse, dünýä ýetişer. Heleý diýip hejrat etse, heleý ýetişer. Ýok, pygambary Hudaý üçin diýip hejrat etse, onda sogabyny alar, Hudaý pygambara ýeter. Möhüm zat. Niýet, ynsanyň ýüregi, ihsany taýyn etýän zat şu. Yhsan, muhsin adam boljak bolsaň, ýüregiňde hemişe şu bolup durmaly ki, meň etýän işlerim, etýän pikirlerim hemmesini Hudaý bilýändir. Ellezine yuqimune salate ol adamlar ki namazy iqame etýärler. Iqame etýärler. Namazy aýak üstüne saklaýarlar. Namaz okaýanda ýaltanyp okaýa diýen munafyk adama. Kuran bize kafyryň, munafygyň, musulmanyň syfatlaryny aýdyp berýä, ki munafygyň, kafyryň syfaty tapylmasyn, mu'miniň syfaty tapylsyn diýä. Waýlul lil musallin diýip gelen ýerde bolupdyr ha. Namaz okaýanlara waý bolsun diýä. Haýsy namaz okaýan? Ellezine hum an salatihim sahun. Ol adamlar ýeke namazyny Aý işsiz ýekyn okaýaryn, bir bazymy tükedeýin, bir dest bazy oýnaýyn, aý mal-garaň iýmini bereýin, aý ojagaz işim ojaga galyp barmasyn, ussa bolsa, aý malatjagazym doňmasyn, muny tükedeýin, basym işden çykaýyn, şeýtdi o wagty geçjek ýeke namazyň. Ellezine hum an salatihim sahun. Ol adamlar ýeke namazlaryny gijä goýup, gijä goýup wagtyny geçirip goýberýärler. Şolara-da waý bolsun diýipdir-ha. Bes her bir namaz, namaz okymaly diýende ýöne her bir namaz dä. Sen ýaňky jaýy aýak üstüne goýjak bolanda nahat muhandisiň bilen geňeşýäň. Eý men şun demir oklasammyka, şifte etsemmika, biziň ýerimiz näjre jaý durarmy, ýykylarmy? Hä muny ital edeýinmi, bärki daşdan edeýinmi, näme edeýin? Arasynda meselen sütün edeýinmi, etmäýinmi? Şu gaýgylar seň pikriňde ýeksere du, tä şu jaý bitip çykar inçe, ha? Gaýgy etjek. Alada düşjek. Şuny biz saga manja bir alyp tükedeýin şuny. Ýöne bir namaz okuyjak bolamyzda, as-salatu imadud din. Namaz diniň sütüni. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz diniň sütüni. Her bir adam namazyny dogry bitirmese, ýüregi bolmasa namazyň içinde, onda ol adam dinini ýykandyr diýýär. Kyýamatda äwelki soal namazdan diýýär. Namazdan geçip bilseň, indi başga zatlaryň hesap kitap edilýär. Namazdan geçip bilmeseň, sen her näçe ýagşylyk eden bola, hiç hesap kitap ýok, gyrakda goýulýar. Şonda sen äwelki soalla geçip bilmediň, merdut bolduň. Heý wara hatar möhüm zat. Namaz Pygamberini öz huzuruna çagyrýar. Pygamber sallallahu aleyhi ve sellem miraja gitmeli bolýar. Miraja gitdi Pygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'nın huzuruna çykýar. Jarýanlar bilen işimiz ýok. Mirajyň gurruň beterken arada jarýanlar bolupdyr, esra bolupdyr, ondan miraç bolupdyr. Yani, o asmanlaryň tabagalarynda bolan gurrunlar we olar bilen işimiz ýok. Allah'ın huzuruna bardy Pygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ýüregi jaýlaşsyn diýip. Näme diýip? Bir adam zyndana düşende, zyndanyň içinde daşary bilen ertibatyň bolmaýar. Şaýat zyndanda biraz hoş geçen ýanak bolsun, daşary bilen ertibatyň bolmaýar. Insan bir eşdemaýy mowjud. Döwrekdaşlary bilen ýaşamaly insan. Bir üýşüp ýaşamasa, inzibada ýeke ýaşasa insan, ýekemezzek bolsa, hemişe afsurde, munzewi bir Kynçylykda ýaşaýar. Jemde ýaşasa ynsan hemişe näme göwni açyk bolýar. Şonuň üçin hem aýtýarlar, aý o näme ki märekesizdir diýilýär bir adam kän bir näme bolmasa. Märekesizdir daýy o diýip aýdylýar. Ynsan märeke kän görse ýüregi açyk bolýar. Märeke zady kän goşulyp durmasa o bir kän bir jamiýede sanly bolup durmaýar onýak adam. Ýaňky zyndana düşende Näzire bolýa şu märekeden daş alýa, ýüregi tutulýa, munzewi bolýa, bir kynçylyga düşýä, ýüregi daralýa. Şonda bir adam garyndaşlarynyň biri gelip şuny görälsa, mylagatyny berse nähadar hoş bolýa. Bir ruhyýet tapýa, ruhyýetini ellemeýän adam ruhyýet tapýa şu sada. Ruh diýen zat Ýerden ne ruh asmandan Allahyň tarapyndan gelen zat. Adamyň wujudynda goýýar Allah Tagala. Ho ruhy goýdy, ruh ýaňky zyndany. Ruh Allahyň tarapyndan geldi, ýeriň ýüzünde zyndany boldy. Şu zyndany darykýa. Şu zyndany ýaňky märekeden daş düşdi. Aramyşyn ellem berýär, ruhyýetini ellem berýär. Şeýtan Ulukan selahy naumyt etmek diýek. Adamy naumyt etýär. Naumyt edipdi, ýaňky od oklaýar. Ýaňky ruhda daşally, alamy gutsydan daşally indi gynçylykda. Aram işin ellem beri, ruhy ýan ellem beri naumyt bolýar. Hop, şada näme gerek şoňa bir mulagat gerek. Mulagat näme? Allah Taala diýe güne 5 wagtyna gel men bilen mulagat et diýe. Men bilen mulagat et, ruhyýet aparyň, şarjy bolaryň, bir hediýe, saňa bir hediýe berýär. Namazy sen eýtdirip bir wezipe diýip gözläp, ony ýaltanyp bir çala-çulalakda okyp başarýaň. Ýok, namazy Allahyň tarapyndan bir hediýe, namaz okamaýan adam bir agyrlyk ihsas etýändir özünde. Özüňiz bir görýändiňiz, käde namaz geçýär adamyň her jürede bolsa. Namazyň geçende näjire bir agyralýar adam. Ýöne şu namazyny okaýanda nagat ýeňliýe soňam yzyndan. Kän adamda biz tejribe etdik şuny. Näme? Kän oglanlar bar, namaz okaýman gezip ýör, bir aramyş ýok hiç wagtda. Ruhyýe ýok. Şu wagt görýäňiz jamiýede şu wagt jagallat äwel indi nowjawalla. Rahnamaýy hatda hut köşe fikretýä. Näme diýip ruhyýe ýok naumyt. Dünýäde hiç bir zada alagasy ýok. Dünýäde hiç bir hedefi ýok. Näme diýip, şol namaza ähmiýet berilenak. Hanabada işden çürim turuzýar. Karar mülagaty bolsa turuzýar. Namaza gezek garanda iň ulaka mülagat däl ynsanyň. Hudaý bilen mülagaty. Es-salatu mi'rajul mu'min diýip Peygamber sallam. Namaz Peygamber sallam Allahyň huzuryna baryp gördümi? Şu mi'rajçy. Sen Hudaýyň bilen gürrüň etýäň. Kuran, Allahyň sen bilen etýän gürrüňi, namaz seň Allah bilen etýän gürrüňiň. Ynsanyň iň olakan garary mulagaty şu bäş wagt namaz. Enesi gelýär, aý diýýär, oglan ýadapdyr, ýaty diýýär, bu wagt turuzmaýyn diýýär, kellesi agyrar diýýär, ertir ýene tursa diýýär. Sen namaza gezek galanda ýatyber diýilýär. Iň seň möhüm mulagatyň zindigiňde şu. Ýagny şinýanak bir wezýete garşym barýak. Näme diýip, şol ruhumyza ähmiýet bermedik. Ruhy şarj etýän zada ähmiýet bermedik. Ellezine yuqimune salata diýeni şu Allah Taala. Ihsan ýürekde tapyljak bolsa adam namazyny ýürek bilen okuymaly. Bir wagtda bir hemen ýanak bir ahunaga bir ýerde imam bolupdyr. Dört reketlik namaz Namazy tükedipdir, sorapdyr jamatlardan, Näjire boldy, men-ä bir şek etdim, şu üç rekat bolýamyka, üç rekat boldumyka diýip şek etýän. Onuň jamatlaryny hiç gaýsyp bilenok, ahyr arasyndan bir ýaşuly bir hajaga häki şişdi hajagalardan çykypdyr. Aý Ahunjan diýipdir, munyň üç rekat boldy diýipdir, dört rekat bolmady munyň. Onda ol adam ahun diýip durun men özüm-de şeýlem ka diýdim. Ýöne sen heý göre tüweleme, menden nada hawasyň jem meşdik namazy, aý senden çürimde bolsa biziň şu namazymyz kabul bolar. Näzire bildiň? Soňra adam aýdypdyr, menä şu bir dört däne tükanym batdy. Oň üçüsiniň hesap-kitabyny edip ýetişdim, namazyň içinde dördürenjä ýetişmedim, şo dördürenjini sen okymadyň, men şondan bildim, diýýär Hajy aga. Namazymyzda ýaňky pikir barmy? Namazy başlamyzda, ýa bir zat ýetirseň, iki rekat namaz okyýa diýilişýänakmy? Ýa Owliýalaň biriniň aýagyny kesmeli bolýa. Aýagy harap bolýar, ýaňky gant ýanak bir zat tutýar, harap bolýar aýagy, kesmeli bolýar. Kesmeli bolanda Hop muny o wagtda bile ýanak bir bihes könende, bihuş könende zatlar ýok. Muny näme edeliň, näme etmäliň, zenana aýtýar, namazy duranda kesaň aýagyny bilip görmer diýýär. Ýa namazymyz şon ýanakmy? Namazda Iyake na'budu ve iyake nesta'in diýip Hudaýa hitap etjek. Ebar Hudaýa seni ibadat etjek, senden kömek dilejek diýip aýtjak. Sada aýa dogry Hudaýa aýtjakmy şuny? Ýa ýüzümiz oýzäp bakyp aýtjakmy? Namazda şäd ýüzüň oýzäp bakmasaň, ýöne ýürek oýzäp aýlanýar. Namaz Iň olakan zat. Diniň çekidesi, diniň hulasasy Hudaýyň bilen irtibatyň bolmaly, kesmelle irtibatyňy. Hudaýyň halkyna, bendesine-de ihsan etmeli. Ihsan etmeli. Ýagşylyk etmeli, başarsaň ýamanlyk etmeli däl. Insan Şu tada ymtahandan çürim gelipdir. Şu iki zat bilen ymtahan bolýar. Hudaýy bilen ertebatyny saklaýamy, kesýämi? Ýaňky namaz Hudaý bilen ertebat. Yzyndan aýtýar Allah Tagala: "Wa yu'tuna zekata." Zekat berýärler diýýär. Zekat diýen näme diýip goýlupdyr? Zakat diýen näme diýip goýulýar? Men aýtmaýan mesjit bejermäýliň, men aýtmaýan howza bejermäýliň, ýöne aý şuny beter-de bir hätdinden geçirmäýliň. Zakat diýen goýlupdyr, nämeden çürin? Jamiäň garyp basaryna kömek etmeden çürin. Jamiädäki garyp basaryň elinden tutmadan çürin. Men ahun, hop men, men ne isleýän maňa gelip dursun. Ýöne wah diýip men ehtiýajym ýok, hamsaýamyň ehtiýajy bar, nädip men alaýyn şony? Nädip men hamsaýama bermäýin şony? Meger pygambaryň bäş däne daş dank gezmändirmi garnyna? Açlykdan, açlygyna cydamany, bäş däne daş dank gezmändirmi? Hazreti Abu Bakr gelýär, ýa Resulullah, aç biz. Garnyma üç däne daş daňdym. Açlygyma cydamak, Pygamber sallam garnyny köke diýip bäş däne daş bar. Men şu ummatyň pygambarynyň eger yzyna düşýän bolsam, men eger ummat garyp bolsa, men garybyndan garybrak bolmaly. Şom pygambaryň edip durşy işi. Pygambaryň üç daş daňylan wagtynda bäş daş daňypdyr. Şyn ýanak ýaşamaly. Neýinki dünýäň iň gowy zatlary meňki bolsun, aý menden artsa dewerege ýeter. Ýok. Bi reweş ýol bidä, menheç bidä. Kän aýdylar, kän hemle bolar, bu ahun beý diýe ýok. Biz hakykaty aýtmaly. Hakykat näme? Hakykat gürrüň näme? Men mescidime bäş nefer adam gelenak, men iki ýüz elli neferlik mescit salýan. Bäş nefer adam gelenak, iki ýüz Oň ýerine men şoňa etjek harjyma men näçe däne jowan öýlenip bilmändim, şony öýlenip bilýän men. Näçe däne hanawada öýi ýykyljak bolupdy üstüne, sen mesjidiň bolanynyň peýdasy ýok jemaatyň bolmanyndan soňra. Mesjit bolup jemaat bolmasa peýdasy ýok. Mesjit bejerilse jemaata harç edilmese-de jemaat gaçýar mesjitden. Gelmeýär mesjide garşy. Näme diýip, şol mesjit bizden gowrak bolmaly, siz mesjidiňiz bilen boluberiň, bize hiç kim pikir edenak, gaýgy edeňizak, ha, biz geljekde dä diýip aýdylýar. Jamae bir wagtda Hazreti Şeyh Abdülkadir Geylaniň bir kitabynyň awwalyna bir şeýer ýazypdyrlar. Mazmuny şi Jalawul Hatyr diýen bir kitaby bar, şoň awwalyna bir şeýer ýazylypdyr. Mazmuny şi obada bir ulakan mesjid bejerildi. Owaň ýetimçe gyz da şu mesjidiň diwarynyň daşynda şoýda ölüp galdy. Heýwere manaly kep. Sen o daşdan, o demirden bize peýda ýok. Bize Allatagala ýüreklerden çürim iberipdir. Bizi daş ýygnamadan çürim, demir ýygnamadan çürim ibermändir. Ellezine yu'tuna zekata Ol adamlar ýeke zekat berýärler. Zekatyny ad üçin bermeýär. Şundan göterip näçe oban geçirip falan ýerde bir howza barmyşdyk. Şoňa bereýin, aý falan hazaga-da şu howza kömek etýänmişdik diýdirmäýin. Öz äwwel bermeli ýakynyň. Al akrab fal akrab. Iň ýakynyňdan başlaýa, iň ýakynyňda kim bar? Doganyň barmy? Doganyň garypmy? Doganyňa ber. Düşýä doganyňa. Ejataňa düşmese-de, ogul-gyzyňa düşmese-de, doganyňa düşýä. Ondan aňyrda ämulaň barmy, agalaň barmy? Düşýä ber. Ad üçin bolmasyn. Ellezine yu'tune zekat. Ertäkun minnetini goýma. Ezýetini berme. Insany Allah Taala ihsan etmeli halgyna. Ihsan zekat bilen bolýar. Ýöne bir de şunda fikir etmeli, möhüm zat bir ýöne zekat mukazy diýmeli ha. Ýa bäş hyslatdy. Bäş hyslat sany şu bäş hyslat meň ummatymda tapylanda, şonda bir gygyl ýeli ýa-da bir ýer çekmeklige gözleşiň diýýär. Şoň biri her haçan zakaty garamat bilenlerinde. Zekat, aý, bi-de biziň başymyzda bar-ow diýlen wagtynda. Şu zekaty bermejek bolup, her iş edilen wagtynda. Zekaty o jübüden çykaryp, o jübä berlen wagtynda. Elimden çykmasyn diýip, damadyna berýär. Gyzyna berse boljakka, damadyna berýär. Damadyma düşýär diýýär. Ýa zekat düşmesin diýip, gyzylyny bir aýyrýar, ýa maşgap ýyl Üstünden geçmesin diýip dowara neme etýär. Ha bir kelek de dowr urjak bolýar. Ha Hudaý dowr urjak bolýar. Ýa Hudaý bile bilen dowr urulmaýar ki. Sen berýän özüňden üçin berýän. O mal Hudaý ehtiýajy ýok ki malyňa. Özi berdi şu maly. Özi berdi ki Rabbil Alamin näme özi berip dur ki maly. Maliki Yevmiddin näme? Rabbil Alamin. Hem Maliki Yevmiddin näme? O hesaba çekiljek günüň dady eýesdir ha, oňa da fikir etmeli ha. Aý, men-ä indi bu datgaň agzyna işim düşmeýär, gapysyna-da barmaýan. Aý, näme etsem edibereýin. Ýok, o datga sen barýaň, eýse şo. Şo datga sen hesaba çekýä näme etdiň? Ihsan, men zekaty bersem beren, ýöne surat dä, mäna. Mänasy näme? Men ýüregim bilen, aý-a, ýüregim şuny kabul etýem, etmeýem bir iş edemde. Aýdýa kalwas satýaň diýdim ol gün bir tukança. Şu kalwasy diýdim kän satmaşyn bir kän gowy zat iýmelidä şuny diýen men. Ýok diýýä Wezaýat Behdaş diýýä taýyt etdi ahym diýýä. Wezaýat Behdaş taýyt etdi dogry gürrüň ýok ýöne seň ýüregiň näme diýýä şuňa. Seň öz ýüregiň şuny kabul etýämi etmeýämi. Wezaýat Behdaş da dogry diýer şaýat ahulla da dogry diýsin ýöne seň ýüregiň şuny kabul etýämi etmeýämi ştatyny. Ştab pikir etmeli. Men merdüme haram berip, merdüme nejis berip, o çykaran pulumdan maňa peýda ýok. Men merdümiň ogluny mutat edip, men merdümiň ogluna sigar satyp, o çykarýan pulumda bereket-de ýok, peýda-da ýok. Meň saklaýan pulum, üýşürýän pulum ertäki gün hesaba çekiljek. Keniz! Pygamber salam aýtdy, Keniz. Keniz diýen näme? Sen puluň üýşürip duruň öýüňde, zakatyny bereňok, zat edeňok, başardyň zakatyňda sowjak başyňdan. Şo pullyja ertäki gün hesap meýdanyna barýakaň, Allah Tagala bir ýylan etjek şo puluňy, şo üýşüren zadyňy bir ýylan etjek, boýnuňdan orajak, eňegiň iki başyndan ýeksere sokup durjak diýýär şo. Şunýanak bir zat boljak şo ýygnan malyň diýip aýtýar. Allah Tagala aýtdy Kuranda, Ol adamlar ýeke keniz etýäler. Keniz diýeni zekat dadyny bermäni üýşürip saklamaklyk, basyp goýmaklyk. Keniz etýäler, ertäki gün şu ýygnan pullary jähennemiň odunda gyzdyryljak şu adamyň maňlaýyna, iki böwrüne, gursagyna, arkasyna näme dag basyljak şon bilen diýýär. Şoňa cydajak bolsaň sakla onda muşkil ýok. Awyňa cydasaň müň ýaşa diýe türkmen. He awyňa cydasaň müň ýaşa. O datgada sen özüne hesap bermeli. Zekat Islamyň öň olakan zady. Şondan üçin hem Allah Taala Kuranyň içinde her ýerde namaz okyýarlar diýse izinden zekat berýärler diýe. Hudaý we ertibaty bolup durup bendesi bilen näme? Ihsan edip durýar. Wa bil ahirati hum yuqinun. Ol adamlar diýdi ki, ahyrete ýagyny bar. Hiç şeki ýok ahyratyň geljegine. Awwelini aýtdyk. Musulman adamyň etegady şi, bir güni geljek, hesap-kitap gün, şo günde Hudaýyň huzurynda men hazyr boljak, şo günüme men pikir etýän. Şo günüme pikir etýän. Şu mesjitde Şobä gelýä näme diýip, şo ýagtygyny almadan çürem. Şo ýagtygy ruhany iptada gözüňe görünmeýär ýöne. Gözüňe görünmeýän zada-da ynanyp, ynanman durmaly däl. Ýukinun, ýagynlary bar. Şek etmeýärler ahyratyň geljegine. Eger ahyrat bolmasatdy, eger hesap-kitaby bolmasatdy, dünýä bir jeňňel bolardy. Ene şu wagt bolup durşy ýanak. Adamlar Sylagyň bir başy näme? Gorky. Sylag türkmen aýtdy bir baş gorky diýýär. Hop. Gorky bolmasa sylarmy adam birine? Gorkmasa ýüreginde bir haýbaty bolmasa sylamaýar ahym. Şu wagt biziň muşkelimiz şi agybete, ahyrata, hesaba, kitaba fikir edilmeýär. Bir hesap kitaby bar öwde Men ustady ehtekar etsem, men ustada biriniň kulaberdary etsem, hyýanat etsem, o bilmeýe diýip men şu zady alsam, o bilmeýe diýip men ogurlasam, o bilmeýe diýip men terezimde bir ýerini kemeltsem, şo ýerde hesap bermeli men. Şu zada pikir edende öňüne geçýär. Bir adam bir muamele etjek bolupdy. Muamele etjek bolupdyka, nagadarda peýdasy kän, sudy kän, Bir pikir etýär, görýär, ýok, bu muamele Hudaýy razy etmeýär. Men her jürede bolsa bu muameleni etmeýän, pesk etýär muameleni. Näme diýip, şonýanky hesap-kitapdan gorkdy. Kyýamata etikady bar, ynamy bar. O adam hiç wagtda hiç ýerde aýagyny ters basmaýar. Gyşyk basmaýar aýagyny. Näme diýip, şony pikir edip dur kyýamata. Ynsan her haçan ahyraty pikir etse, kyýamaty pikir etse, şu hesap-kitaby pikir etse, ol adam hiç wagtda ýaňky ýanyk gümrahyýa garşy gitmeýär. Ahyrkysy Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudan min rabbihim. Şu taýda Allah Taala bir zady belli etdi bize. Bir hat çek goýýar. Bir hat çek, hatda germez. Alä diýen arap dilinde üstün üstem bolmaklygy aýdylýar. Bir zadyň üstünde bolsaň, alä diýip aýdylýar şoňa. Alä sathi diýeni sathyň üstünde diýdigi. Alä hudem mir rabbihim hidaýatyň üstünde diýdigi. Ýaňky hidaýat diýeni hatda germez. Hatda germez. Şu hatda germeziň üstünde gezýär bula. Ha ondan etek gaçmaýala. Hop, bir ýerde-de aýtýar, men kefere fe aleyhi kufru. Ala diýeni üstem bolýa diýdikde. Muň köfri üstünde diýdi. Men kefere her kim kafir bolsa faleýhi kofra köfri üstünde. Hä bi hemişe bir kofr diýen bir ýüki göterip gezjek üstünde. Hatda germeziň eteginde bolup gezjek. Ýüküň eteginde boljak. Ýaňky tahtyň üstünde boljak. Olaýke ala hudem mir rabbihim. Hudaýlaryň tarapyndan bir hidaýatda boljak diýe. Gumrahyny näme diýe ýöne? Kafir bolanok, musulman-da dä, gumrah. Musulman, ýöne gümrah. Ýoluny tapan-ak, azaşypdyr, oňa näme diýe? Wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi zalalim mubin. Fi diýip gelýär. Fi diýeni, bir zadyň içinde diýdigi. Fil mesjid diýek, mesjidiň içinde diýdigi, meselem. Hä, fi zalalim mubin, gümrahyň içinde. Ýagny, Allatagala bir sathi belletdi bize, Şyň depesinde gezseň-ä sen hedaýatda. Eteginde gezseň Hudaý saklasyn o kofr diýýär. Içinde gezseň hatda germeziň üstünde muňa zalalet, gumrahy diýýär. Musulman etigadyň ba, imanyň ba. Ýöne etýän işiň etigadyň bilen jur çykmaýar. Etigadym ba diýen, Hudaýa ynanýan diýen, ahyrete ynanýan diýen, ýöne etýän işim başga zady belletýär. Onda bir işi ýok. Olar namaz okymaýala, megeriňki ýaltanyp okyýala, munafyk adamlar. Namaz okyýa, ýaltanyp okyýa. Bir adam Hudaýa etegady bolupdy. Hudaýa ynanypdy, kyýamata ynanypdy, ahyrata ynanypdy. Namazdan möhüm garar mulagaty-da ýok. Şu adam gelipdi näme, namazy näzire bolupşy, şeýtdirip okyýar. Näzir ýaltanyp okýar, Pes hatmen bir ýerde ol adama muşkil bar. Wa ulaika humul muflihun. Olar hoşbagt adamlardyr diýip aýtýar, ýaňkylara namaz okyp, zekat berip, ahyrata ynanan adamlara hoşbagt adamlar diýýär. Her bir adam dünýäde hoşbagtyýa ýetesi gelýär, ýöne hoşbagtydan tarifle fark etýär. Bir ýere ýetýä saňa bir gelişmeýän zatlar etdirjek bolýa. Ýöne sen Hudaýyňa taby umyty bolsaň, o ýüzde sen hoşbahti ýetdiň. Pes hoşbahti, ebedi hoşbahti. Hoşbahti Hudaýyň razy bolan hoşbahtisi. Hudaýyň rezaýetinde bolýa. Mundan edafa wagtyňyzy aljakka bir sual bolupdyr. Jedi sahtymallarda hamam deşüini müşterek bejerýärler. Şu dogrumy, dogry dämi? Kümmeziň içinde ýa ulakan şäherlerde zatlarda, apartmanlarda bir jaý ýok edafa. Bu taýda çäresi ýok. Deşüi hamam bile bolmaly bolýar. Onda bir muşkeli ýok. Bir iradi ýok. Şon odur ba otada. Obada da bolanyň bilen deşüi hamam bir bolany bilen kan bir muşkeli ýok. Şoň her gaýsynyň guýy joda, zat joda, hatda guýy bir bolany bilen-de bir muşkeli ýok onda. Ýöne meselem bir syçraýa zat etdi, şo zatlardan çürim aýdylýa, kän nejasat zat syçrap durýa diýip ýa ys gelip durýa zat diýip şondan çürim aýdylýa. Ýogsam onda bir göze görlüp duran bir muşkel ýok. Arasyny ýöne perde etseň, bir diwar etseň, gapy etseň beter gowy ikisiniň arasynda. Bir-de hammamda täret gylyp bolýamy, hammamda täret gylyp bolýa. Şu ýoldan aýrylmaýlyň, Allahyň goýan ýoly, Allahyň razy boljak ýolundan aýrylmaýlyň. Allahu tebarek we taala-da hiç wagtda mu'min adamlar çi erkek bolsun, çi zenana bolsun emellerini zaýa etmer, olara ejri padaşyny berer. Dogry bolup gezsek hiç wagtda Allaha azap beresi gelýän däldir bendesine. Wessalamu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh. Nefere bir Elhamdüşkul we Allahu keýlin. Allahumma salli ala seyyidina.